Eta erran bezala EH Baientako egin bereziak diate bestiak beste egun arren kolokioan izkoitza bat antolatzen baitu regioen pöplu soliderek ilan eta horren berri jardez egun txomin gaztetx EH Baiko koordinatzele oroko jaik ilan. Egun hon? Bai, egun entzuei, entzuei guziei. Eta ala, behaz, abenduaren amalauean aurkezpen bat egin zinuten une autonomia estatutu proposamena bestiak beste aitzinatu zinuten. Eta nik uste horren baitan joiten zirezte eh, Parisera? Ba, hori da, guk beraz, eh, duzu bezala, uh, eh, jonen uh, eh, abenduaren amalauean aurkestu genuen gure autonomia proposamena uh, baionan, gure proposamena hiper euskal uh, egiko jendarteari eta eragirai uh, aurkestu genien uh, orduan, uh, eta aldi untan, uh, ba, bagoaz aurkestera, uh, ba, parixera, ba, gure uh, jetik egindako proposamena doa limbada, azken zinean baitu, nola ezan, uh, baitu universaltasun bat, gure autonomia posamenak, azken zinean estatu frantzesean eh, ez gira bakarrak, jene inguruan eh, bojokatzen, haipatizak eh, egu kurtsikarrak, aipatizakegu egu kanakiajak, berreta indajak ere bai, Oroak bada lujaldean burudialetza gorako burroka bat denetan, eta gure iduriko, ba, ba, uiekin partekatzea eta uiekin indahak batzea uh, da eta besteak beste zuen kolokio edo ez main inguruetan, aipatzen zuen agian ala, frantziak bizi dituen instituzioetkiko e, krisietan, agian lurraldeak e, edo aterabideak lekukotik etortzen aldirela, ze hainetan? Bai, Gure iduriko, ba, ba frantziak eh, krisi politiko bat baino gehiago, gure iduriko eh, frantziak erregimen eh, krisi bat bizi bizidu. Eh, ba, instituzioetatik eh, urhuntzen dira gerozta gehiago eta eta urhunt dira beraz instituzioekiko konfiantza galtze ilkaragarri bat gertatzen da frantzia guzian. eta egia da horrek ba, krisi krisia bai eragiten, eh, eragiten diola. eta gure ustez bire bere eredu zentralista eta bere bere logiziel diakobinoa dira huien uh, hori nahian, azken zinean dena zentralitate bat itik uh, erabakitzen da, eta uh, ba, ba, estuturiga eko nazioak gure kasuan, edo baita ere beste eskual eta egi aldek, azken zinean, almen gutxi dute, ba, beraien politikak hain eh, eta guri ustez, ala, lokalitik edu dira atera bidak, eskala lokalak duelako, azken zinean, bertako arazuai eta bertako E, problematikai e, erantzun egokiena ematen, eta hau, hau Frantzian e, ez da alagertatzen, Frantzian, Frantzian estatuan ez eta berdina aplikatzen da denentzat eta guruzez, hortik dator ere bai partez Frantzes estatuak biziduen erregimen krisia. Mhm. Bestale usu bai, sede hainitz badira, baina ahalmen guti, eta mm, badirudi hor mm, main inguruan e, autonomia fiskala ez, aipatuko duzuela. Ze mm, bai, hori, hori defendatzen beste lujaldetan ere bai, eta hemen ere bai? Bai, azken fina guk defen, ba, ekainaren amalagoan definitu ginuen uh, autonomia proposamenean, azken zinean uh, eh, ala, proposamenak berak jaso zituela, edo gure estatu, autonomia estatutuak jaso zituela bai ahalmen uh, lege gila zain du bertako legeak egiteko ahalmena eta baita ere ahalmen fiskala azken zinean politika publiko hoiek, uh, eh, dirustatzeko ahalmena gure ustez biak berzitugu uh, Euskal Egean, eta azken zinean beste kasua da ere bai ez gira bakajak uh, Eh, autonomia eredu hori aldagikatzen. Eh, hala, ikus betzak egure bai Frantziak estatutik kanpo, azken zinean, eh, eta Euskal Herrian egonik ere, Euskal Herrian berean, Ego Euskal Herrian provinzia lagoitzak badu, almen e, fiskala, ala, gu beraz dugu, eta, eta pentsatzen dugu, ba, guztiz aldagikapen koerentea koherentea dela, eta Eta alderantziz, eh, inkoherentea dena da, eh, Frantses estatuak gauk egun eh, duen marko politiko juridikoa dela biziki zentralista. Hala, ze, emiritzik garen den dena, inakitzen dena, arkaikoa da guztiz gure ustez frantzuz eredua. Agian bukatzeko azken hitz bat? Uh, bai, behar uh, uh, hemen girela gure ustez uh, herriak behar duen estatutu baten eh, defenditzeko, uh, eh, ala ikusten dugunez, ez gira bakarrak, uh, eh, frantzese estatuan, uh, olako aldarrikapenak ditugunak, eta beraz, uh, ala gure ustez indahemetaketaren bitartez, uh, pixkanaka, pixkanaka, lortuko dugu, edo nintzata optimistak bagira, estatu horren uh, mugiarazten. Ebe, halaberi, ongi segi beraz. Bai, mileskeh.